Ascultați în continuare acatistul Sfintei Cuvioasei Parascheva. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, mângăietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, visterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.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 Cine izbăvește de cel viclean. Că este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție, ca unui stăpân, noi păcătoși și robităi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pămâni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucru mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu perim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atositorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care le toate s-au făcut care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit și într-un Duhul Sfânt Domnul de viață făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit care a grăit prin proroci, într-o una sfântă sobornicească și apostolească biserică. Mărturisesc un botez într iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Prea cuvioasei noastre, mai. mult milos Sfântul cel Fecioresc, din pământește locașul, de bucurii te-au încununat pentru vredniciile tare, că trup vemez, purtând și fire slăbănoagă, a știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într un fecioresc, bucură-te, vrednicul solitoare către Domnul, bucură te mângâierea oamenilor, bucură te alinarea cea de suferință. bucură te nădejdea noastră cea tare, bucură te întărirea credincioșilor, bucură te limanul celui și neînviforat, bucură te pilda bune cu cernicii, bucură te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te Sfânt Parascheva, mult folositoare. Bucură-te! tuturor răsplătește biruințele. Așa mâna a nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cel de dâns rânduit spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inima mea, ca să scânt în faptele cele bune cântarea cea îngerească. Aliluia! Aliluia! Doar către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu la pământeștele ispit ai cerut pe sfinți și pe îngeri în ajutor. Fii acum și pentru noi gramnic folositoare, căci te-ai îmbrănicit, ai intrat în lăuntru case, mirule cu la luminoasă, precum ne-a povăsuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritare neprețuită al biseriei noastre, Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos, Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, Bucură-te a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucenici, bucură-te, ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte, mângâietoare a prigoniților, Bucură-te, milostivă, povățuitoarea văduvelor! Bucură-te, învingătoarea dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă în ajutor! Bucură-te, mare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răne a trupurilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva!

de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu. În bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni, dar și acum îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Epivata văzând lauda pământului ei, răsărind din toale sale cu bucurie, te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisind cu mare cu cernicie, iar noi care în urmă ne-am învrencit adumbândi moaștele tale, cum vom putea din destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm unele ca acestea. Bucură-te, a Moldovei, bucură te sprijinitoare epivate, bucură te a părinților tăi, bucură te ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură te a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, Bucură-te, cinstitoarea haine smereniei, bucură te îndreptătoarea mândriei, bucură te cinstitoarea feciorii, bucură te sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură te miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare. Bucur- Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și rugăciunile pe care ți le datorăm noi nevrenice, pe care ți le aducem prin mijlocirea noastră sfântă, spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia neîncetat îi cântăm. Aleluia! Oh. credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, Slugă bună și credincioasă, in într-într-un bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc ce ars pleava, bucură-te, pământ neîndestulare, bucură-te, rod al pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mare, bucură-te, dădătoare de mângâieri, Bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul! Bucură-te, spântă Parascheva, mult folositoare! Bucură-te! a gândurilor lumești m-am deșteptat acum ticălosul lăcrimând, că nu am încotro întinde nădejdele spre a mă liniști după faptele mele, cine făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-mă să nu fiu tăiat ca smochinul neroditor, cad înaintea ta plângând sfântă parasceva și strig, miluiește! ta din prea de mântuire. Aleluia! Aleluia! Cine nu te va ferice pe tine prea cuvioasă, că te-ai învrenicit apotolii nevoințele tale și zbuldărnicia trupului și a dobândit mântuirea cea sufletească cu cinstea ce ne lasă de mâini omenești a cerești mărit sau cine nu te va ferici, iarăși ca ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amărgitoare și l-ai rușinat. Pentru aceasta primește această cântare. Bucură-te turnul biruinții, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinții, bucură-te locașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te apărarea cinstitei cruci, Bucură-te închinătoarea ei vrenică, bucură-te că prin ale ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te a ei într-o biruință frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, Bucură-te, Sfânt Parascheva, mult folositoare! Bucură-te! cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărimea sprăvilor tale noi nevrednice, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție să ne ajuți și să mijlocești către Dumnezeu ca să primească cântarea Aleluia! acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu aștept. Toți m-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioare mă despătau. Acum se luptă cu mine. Vai de ticăloșia mea, nu am altă nedește decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta mă rog ție, grăbește am ascultat vindecându-mă ca să-ți ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roa fierbințele, bucură-te, mântuirea de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, privighetoare neadormită, Bucură-te, stea luminătoare, Bucură-te, scară izbăvitoare, Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! că pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice prea cupioasa, rugându-se neîncetat, că nu au aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia! Aliluia. pricina strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapele meu. Astăzi mă osândesc și nu știu ce vă răspunde mergând la judecată. Pune toți mă prigonesc, toți se ridică asupra să mă împileze. Tu însă care asculți mărturisirea mea, o prea bună Maică, solește către Domnul, ca să prefacă soarta osândirii mele în bunătăți, scoțând din inimile dușmanilor toate urăciunea și de voi mări cu laude, ca acestea Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, folositoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, doveditoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucur-te domolirea celor puternici, bucur-te înlesnirea slăbănocilor, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvărătoarea milostivirii, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare, bucură acestea grăit mă liniștesc, mă veselesc și mă bucur. Saltă sufletul meu că nu-și vor râde de mine dușmanii mei. Nu mă va părăsi Dumnezeul meu până în sfârșit pentru rugăciunile tale prea cuvioase. Ce trimisând mila lui aspo poporului, pe cum este obișnuit, mă voi împărtăși și eu nevrenicul de bunătățile sale. Și împreună vom cânta lui Dumnezeu. Aleluia! spune minunile tale, în glas voi cânta prăznuirea ta, după datoria oștii care te aduce spre mulțumire. Slavă laudei tale, slavă îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, slavă faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te tuiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povătuitoarea obște, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea drepte credinței, Bucură-te, surpătoară eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare. cântarea celor ce sunt într-un nevoi pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață cea stricăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire afla și daruri de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia! Mântuitor prin tine fiind mustrat, se înspăimântează văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă că strălucește astăzi, aducând credincioșilor darul de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-se. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, zgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bun miros, bucură-te, a jivinelor, bucură-te, stârpitoare insectelor, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucur-te belșugarea de roadele cele bune, bucur-te veselitoarea plugarilor, bucură-te sfântă Parascheva, mult folositoare. Bucur! niciodată nu vom înceta vesti minunile tale prea cuvioasă, că din alții statul rugându-te pentru țara noastră, pe care o păzăști cu prea curatele tale moaște. Cine ar fi izbăvit pe noi de atâtea primejdii sau cine ar fi ușurat de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Zidurile case părinților tăi n-au fost puternice nici în desfălătoare spre a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, de a te făgădui să îmbrățișezi viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toate dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certa cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trupie, bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus, Bucură-te patul nevinovăție, bucură-te scaunul domnilor, bucură-te scetrul celor ce conduc, Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, prigonitoare a celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc. Bucură-te, a celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare. Bucură te îndurate, Doamne, și greu se luptă sufletul meu gândind la judecate, căci ce voi face eu păcătosul nepădindu-mă deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cer, Doamne, milă Hristoase al meu, căci nu am chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea și pocăința mea, cer tot ceasul după păcate, m-a cuprins și primește ca chezășiune, a bune mele voințe și a temerii de tine, rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduc mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aleluia! Aleluia! credincioși mai înainte de mine și-au dobândit mântuirea smerindu-se, cum dar eu mă voi depărta de această nădejde. Către tine însă năzuiesc prea cuvioasă, Maică, și nu vă fi rușinat, nedepărtându-te de mine ca de păcătosul acela, ce lângă tine fusese mormântat, fără de a-și cunoaște nevrenicia sa, și pentru care a cerut prin vedere să fie mutat trupul cel rău mirositor de lângă moaștere tale deci, mă rog, primește rugăciunile și lacrimile mele, mijlocind iertarea păcatelor mele pentru ca să îți cânt. Bucură-te, smerenia cea înaltă, bucură te Fecioară ne Bucură-te, Maică prea lăudată, bucură te mântuirea cea smerită. bucură te lauda celor cinstiți, bucură te mângâirea celor nenorociți, bucură te povăzuitoarea celor rătăciți, Bucur-te, buna mea sfătuitoare, bucur-te, prea blândă, îndreptătoare. Bucură-te, sufletească, veselitoare, bucur-te, gravnic, ajutătoare. Bucură-te, sfântă parasteva, mult folositoare. Bucură-te! Iisus este mângâierea noastră, privindu-te cu noi petrecând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării noastre, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care scârbe și nu ne-ai bucurat, de câte ori eram lipsiți prigoniți și în război și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plenim cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa, pentru aceasta, cu smerenie, dobândind șederea de-a dreapta cea prea înaltă, la scaunul măririi, îți cântăm ție bucurăte și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aliluia! Aliluia! Miluiește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de nevoi, de necazuri și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de lăcuse, de gândaci și de toată răutatea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină și de fulger. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de munca cea de veci și de ceasul osândirii, Cine învrednicește a dobădi prin rugăciunile tale șederea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, Bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică Moldovei, bucură-te, zbăvirea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, bucură-te sfântă Parascheva, mult folositoare. cinstim moașele tale, preacuvioasă Maică Parascheva, propovăduim cu mărire și cu cântări toate minunile tale, care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit, primită fără rugăciunile noastre, sfântă, și grăbește totdeauna să ne ajuți ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale, și slava lui Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia. Aliluia. închinăm lui Dumnezeu și cinstim moașele tale, cuvioasă Maică Parascheva, propovădind cu mărire și cu cântări toate minunile tale, care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Primită fără rugăciunile noastre, Sfântă, și grăbește totdeauna să ne ajut, ca să cântăm cu bucurie sprăvele tale și slava lui Dumnezeu Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim moașele tale, prea cuvioasă, Maică Parascheva propovădim cu mările și cu cântări toate minunile tale, care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Primită fără rugăciunile noastre, sfântă, și grăbește totdeauna să ne ajuți, ca să cântăm cu bucurie spre tale și slava lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Amin. îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștele locașuri, de bucurie te-au cununat pentru vrednicile tale, căci trup femeiesc purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bura înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-o fecioresc, bucură-te, vrednică, solitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman, liniști nemiforat, Bucură-te, pilda bune cu cernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Paraschevă, mult folositoare. Bucură Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața de la noi păcătoși, ca să nu vină asta noastră mânia cea groască și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre nenumărate și pe care cu nesupotință le săvârșim noi în fiecare zi. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești zvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vremi să câștigăm milostivirea prin surguința noastră cea de toate zilele. Dăruiește-o Tu ca un îndurat și mult milostiv. Doamne, pentru rugăciune preacuvioase, magii noastre Parascheva, dăruiește din nou sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să mărim prea sfânt numele Tău în vecii vecilor. Amin. Evangelie fost osândit, pentru că nu a crezut în numele Celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar această osândă este pentru că a venit lumina în lume, și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, fiindcă faptele lor erau rele. Căci oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca să nu se vădească faptele lui. Dar cine nu crează adevărul, vine la lumină, ca să se arate că faptele lui după mare mila ta, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! trebne și cădem către tine, Mântuitorule, și cu milința, și toți care s-au făcut pomenire se vor pomeni, și toată dorința și cererilor să fie după voia ta, că numai tu singur bunele știutor la inimilor știi toate cele ce sunt de folos robilor tăi. Rugăm-ne ții, auzi-ne și miluiește pe dânsi. Doamne, parte din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și iubitor de oameni, vezi necazul, supărarea și mâhnirea robilor Tăi care stau înaintea Ta și ridică puterea Ta și vină de grab și mântuiește și scoate pe ei din mâinile vrăjmașilor săi și a tuturor celor ce le fac sărbătate. Ne rugăm Ți auzi-ne și îi miluiește. Doamne, tuturor sufletelor și a trupurilor, cu milință, cu zorobere de inimă, cădem către Tine și suspinăm, strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și a trupurilor robilor Tăi, care stau înaintea Ta și toți care sunt bolnavi și sunt în pate de suferință în spitale și la casele lor, și ca un bun iartelor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică pe dânsi din patul durerii, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne! ca niște tămâie cu bun miros și ca oare tot bine plăcut, bine primită să fie întru tot bunele stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea slave tale. Și trimite-ne totdeauna ca un îndurat robilor tăi mila ta cea bogată și îndurările tale. Și izbăvește pe robii tăi de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei biserica ta cea sfântă, orașul nostru, țara noastră și tot poporul tău, și dăruiește tuturor sănătate, lungime de zile și spărire întru toate fapte cele bune și luminarea minților. Rugăm-ne ți auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne! rugăm Domnului Dumnezeului nostru să caută cu milostivire asupra robilor săi care sunt înainte și a tuturor elevilor, studenților și tinerilor care sunt în examene, să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, ale vlave și a fricii sale, să ilumineze lumina cunoștinței sale, să le dea lor putere și tărie, pentru înțelegere legii lui cel Dumnezeu și Sfinte și a toată învățătura cea bună și folositoare și ca Domnul Dumnezeu să însufle lor Duhul cel bun care povățește pe calea cea dreaptă și aduce spor de înțelepciune, de credință, de știință și de toate faptele cele bune spre slava prea Sfântului Său nume să le dorească lor sănătate și zile îndelungate spre întărirea bisericii sale și a țării noastre, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostiți nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milosti și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! cu vioase, Părinte, bine acela ce ne ordan de la Ioan a primit a se boteza pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinte preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, cu ale Sfinților Marilor Mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir și Ioan cel nou de la Suceava, cu ale cuvioșilor părinților noștri, Paise și Ioan de la Neamț, Daniel Sihastru de la Voronez, Leonte de la Rădăuț și a drept credinciosul Uevo, Ștefan cel Mare și Sfânt, ale Sfinte Cuvioase Macii noastre Teodora de la Sicla, cu ale Sfântului Cuvios Emilian Mărturisitorul, vioasa Domnica și ce împreună cu dânsa, căror pomenire o vârșim, cu rugăciunile Sfinților și Dreptelor Dumnezești, Părinții Joachim și Ana, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. primească Sfintele noastre rugăciuni. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dorească sănătate, mântuire și la mulți și fericiți ani.